Iekšējais kritiķis Jūsos mīt divas balsis. Viena jūs iedrošina. Dodies uz priekšu, soļo tālāk, tu rīkojies pareizi. Otra sēja nedrošību, sakot, ka jums ir jābūt daudz labākam, jo pat labam it visā esat nepilnīgs. Balss, kas jūs iedrošina, sakot, ka rīkojaties pareizi, ir jūsu sirdsapziņa, jūsu iekšējā būtne. Tā ir gluži kā māte – kas iedrošina savu bērnu. Bērns mēģina kaut ko darīt, un māte saka, redzi mans bērns, tev lieliski izdodas. Turpini, ej uz priekšu, cik vien ātri vari. Šis iedrošinājums un ietvesma dod bērnam milzīgu ierosmi virzīties tālāk. Otra balss jums pastāvīgi liek justies nelaimīgam, sakot, ka visu darāt nepareizi. Tā to vien dara, kā norādu uz jūsu nepilnībām. Nedomājiet, ka šī balss saka jums patiesību. Nē, tā tikai cenšas atņemt jums drosmi, apslāpēt jūsu centienus un iedragāt jūsu ticību saviem spēkiem, vienlaikus pretendējot uz bezkaislīgu vērtējumu. Nemitīgi sakot, ka tas, ko darāt, runājat vai jūtat, ir aplams, tā nekādi jums nepalīdz ātrāk tuvoties mērķim – Gluži pretēji, ja rodas kaut mazākā iespēja, tad iekšējais kritiķis šo iespēju iznīcina. Tāpēc jūtiet, ka balss, kura jūs iedvesmo, ir dievišķā balss, un tā, kura jums atņem drosmi, ir nedievišķā balss. Lai uzveiktu sevis vainošanu, domājiet par to, kā par dzeloni, kas jūsos ir iedūries. Balss, kura jūs mulsina, liek jums just, ka visas pasaules sliktās īpašības ir jūsos. Jūs redzat sevi kā ļoti nedievišķu, taču tad, kad jums ir iedūries ērkšķis, lai to izvilktu, ir nepieciešams cits ērkšķis. Šis otrs būs atkārtošana. Es esmu Dieva bērns, izredzēts bērns, un es kļūšu pilnīgs rīks viņa rokās. Virs zemes nav nekā, kas varētu mani atturēt kļūt par viņa izredzēto instrumentu. Varat izmantot šo ērkšķi, lai izvilktu otru, kas sagādā jums raizes. Paškritika ir uzveicama vienīgi ar pareizu sevis novērtējumu. Pieņemiet to, kas ir paties. Dievs ir jūsu pirmavots. Pat laban jūs neapzināties to visas 24 stundas dienā, taču pienāks brīdis – kad visu laiku apzināsieties, ka esat izredzēts Dieva bērns un atrodaties šeit, virs zemes, lai kalpotu un sniegtu piepildījumu viņam.